بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable للكافرين ليس له دافع pour les mécréants que nul ne pourrait repousser من الله ذي المعارج et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans. فاصبر صبرا جميلا Supporte donc d'une belle patience. إنهم يرونه بعيدا Il voit le châtiment bien loin, ونراه قريبا alors que nous le voyons bien proche. يوم تكون السماء كالمهل le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Et les montagnes comme de la laine. Où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, وصاحبته واخيه sa compagne, son frère, وفصيلته التي تؤويه même son clan qui lui donnait asile. Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera l'enfer est un brasier. Arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Amassait et thésaurisait. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salate الذين هم على صلاتهم دائمون qui sont assidus à leur salate, والذين في اموالهم حق معلوم et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, للسائل والمحروم للسائل والمحروم Pour le mendiant et le déshérité. والذين يصدقون بيوم الدين Et qui déclare véridique le jour de la rétribution. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. Car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Hum et qui se maintiennent dans la chasteté إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. والذين هم بشهاداتهم قائمون et qui témoignent de la stricte vérité والذين هم على صلاتهم يحافظون et qui sont réguliers dans leur salate أولئك في جنات مكرمون Ceux-là seront honorés dans des jardins. فما للذين كفروا قبلك مهطعين Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu عن اليمين وعن الشمال عزين De droite et de gauche venant par bandes. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices كلا انا خلقناهم مما يعلمون Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Et non, Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient, vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait.